Bon stato crescigas viroin pli forte. Homoi en multae landoi estas hodiau average pli grandai ol ancorau antau cent jaroi. Nova studajo montras tamen videblain differenzoin inter la sexoi. Viroi crescas rilate alla grandezo de corpo signife pli la esploristoi havas supposon pri la causoi. En nia epoco, la homoi en Germanio estas average iedec quin centimetroi pli grandai ol iliai antauloi en la decnaua iarcento. Bona provisa situatio, igas cresci la homoin alten Pritio la esploristoi interconsentas. Sed la fortai cresco fasoi ocasas malsame inter la sexoi, kiel tion esploristoi nun el trovas. Viroi crescis average pli signife ol virinoi. En studajo, kiu aperis en faca magazino, internazia esplorista te amo prilumigis, ciu cae ciel shangioi de vivo condicioi efficas pri la differenzo de grandezoi inter la sexoi. Elir puncto de la prilumigo estas la teorio che distinguitai lau sexo specifae etsoi ciel corpa grandezo cae muscola masso ludas ce la electo de partnero grandan rolon char ili estas esprimo por sano cae vivo forto. Tiel montras studagioi, che virinoi trovas grandain musculezain viroin pli allogai. Stress factoroi, kiel malsanoi, a un nutrigio dum infanaggio ali flanche, povas malhelpi tiuin corpain etsoin. Tiel exemple montrigis dum la dua mond milito, che en Germanio la plua crescado de grandezzo cessis, au ec ocasis mal da crescado, char viroi estas average pli grandai cae pli pesai ol virinoi, la esploristoi supposas che ilia corpa grandezzo reagas pli senteme al negativai mediai influoi ol tiu de virinoi. Ali flanque tiui etsoi, dum bonae epocoi, povas disfaldigi pli bone. Por testi tiun hipoteson, las ciencistoi analisis datumoin de la monda san organizo pri corpa grandezzo, cae pri peso, de pli ol cent tridec quin mil homoi el sestec du landoi crome estis priuge analizitai datumoi el Wikipedia cae el brita longtempa studagio. La homa disvolva indizo hodo i, encalculas incalculas factoroin cael attendeblan vivodauron, claretson cae viven speson, servis cael indicilo, por la vivo condicioe, en la concernae landoi la resultoi montris, che seque al pli bonigintai vivo condicioi, pli altigis, cae la corpa grandezzo, cae ancau la peso de viroi cae virinoi. La croma cresco ce viroi, tamen, estas pli ol duoble pli forta, cio conducas al pli granda differenzo de grandezoi inter la sexoi. Ciu pli altigio de la hodoi ie 0,2 estas kun ligita kun averagia pli altigio de la corpa grandezo de proximume 1,68 cm ce virinoi kai de 4,03 cm ce viroi diras la studaggio